Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. 10 гадоў колькасць жыдоўскага насельніцтва беларусі скарацілася радыкальна амаль у 5 разоў до 30 тысяч у параўнанні з перадваенным часам жменька людзей не стала іх не стала і нас іх колькасць на нас роўна настолькі ж якасна яны перамясціліся ў ізраілі амерыку везучы ў сваіх валізах на і запатрабаваныя намі і зубруды нашай гісторыі і нашага духу з мацерыка вялікага княства літоўскага і рэчы паспалітай яшчэ да вайны жыды складалі палову насельніцтва беларускіх польскіх і літоўскіх гарадоў і мястэчак у рассею іх не пускалі таму рыса аселасці была тут у не ў апошнюю чаргу менавіта дзякуючы ім гэтая паласа зямлі ад балтыйскага да чорнага мора набыла адзінства і свой характэрны выгляд які ў нас асацыюецца з вялікім княствам літоўскім сёння мы беларусы існуем у стане поўнай адчужанасці з літоўцамі ды украінцамі і задаемся пытаннем як гэта мы з гэтымі народамі пражылі ў межах адной краіны паўтысячы гадоў. Аднак варта ўявіць сабе колішняга падарожніка ад каралеўца да рыма, які паўсюль сустракаў жыдоў, а яшчэ татараў і польскамоўную шляхту, каб зразумець, што гэтая зямля мела адзіны культурны ландшафт менавіта жыды надавалі нашай цэнтральнаеўрапейскай супольнасці адзіны кшталт. У рассіі іх не любілі. Таму слова жыт у расійскай мове стала абразлівым. З русіфікацыяй тыя ж адносіны панеслі і сюды. Літоўцы трымаліся за свайго жыдаса, палякі за свайго жыда, інстынктыўна разумеючы, што той, хто зрабіў імя іншая нацыі ў сваёй мове абразаю, не от тая нации отнял, а от себе. Не любить жидов у Беларуси не было подставов николи. Не любовь пришла разом с русификацией. Однако и принесены нам на взамен жида куртаты у белорусским гучанне российский яурей не приживался. Потребовалось заборонить множество классичных текстов белорусской литературы, у Тымлику и Купалов верш «Усе белорусские жиды» каб правесці гэтую уніфікацыю, каб і мы пачалі развіваць у сабе пачуццё антысемітызму. Змена адносінаў да жыда стала зменою адносінаў да беларуса. Калі жыт абраза, тады і беларус абраза. Жыт з кнара, а беларус калхознік. І далей Пшек таргаш, украінец хахол, літовец лабус, абразы абразы хорошы толькі расеец, які шчодра дзяліўся з намі сваім імперскім шавіністычным досведам. І мы прымалі, не разумеючы, што фатальна страчваем сябе. звернемся до статыстыкі на жаль нам не ўдалося атрымаць дакладныя звесткі апошняга перапісу насельніцтва беларусі хоць гэтая статыстыка ўжо гатовая тыя хто яе рыхтаваў спаслаліся на сакрэтнасць маўляў заўтра у панядзелак гэтыя звесткі будуць пераглядацца лукашэнкам а яшчэ праз тыдзень яны стануць даступныя для навукоўцаў тым не менш Сергей Харэўскі дазнаўся, што за апошнія 10 гадоў колькасць жыдоўскага насельніцтва ў Беларусі зменшылася ў 5 разоў. Колькасць жыдоўскага насельніцтва ў Беларусі расла да апошняй вайны. У менскую віні іх было па 43 а ў некаторых мястэчках і таго болей. У 1918 годзе, калі стваралася Беларуская народная рэспубліка, беларушчына з жыдоўствам ішлі поруч. І першая і другая устаўныя граматы БНР дэкларавалі роўнасць усіх народаў і моваў. У адказ на гэта, напрыклад, жыдоўская фракцыя Менскай гарадской думы заявіла пра падтрымку беларусаў, пра ўдзел у стварэнні БНР і выдаткавання грошай на беларускія справы. І ў БССР ад пачатку ўлады таксама прыхільна ставіліся да жыдоўства, ствараючы прэсу, школы, тэатры. Нават на гербе БССР быў зроблены надпіс на ібіш. Не выпадкова таму жылі ў большасці засталіся тут. Калі ж запрацавалі сапраўдныя механізмы бальшавізму, уцякаць ім ужо не было куды і не было як. Ва ўсходняй Беларусі ў 1939 годзе налічвалася крыху больш за 400 тысячаў жыдоў, альбо 8 паловай процента ўсяго насельніцтва БССР. І гэта была самая шматлікая нацыя пасля беларусаў. Блізу таго складалася сітуацыя і ў заходняй Беларусі. Але у тым самым 39 годзе сюды з Польшчы хлынула шмат уцікачоў, якія ратаваліся ад немцаў. Колькасць жыдоў Беларусі перавысіла мільён чалавек. Заходнія беларускія мястэчкі былі літаральна перапоўненыя гэтымі людзямі. Яны жылі нават у сынагогах. Як польскія грамадзяне яны, часцяком не трапляючы ў савецкую статыстыку, траплялі ў савецкія лагеры. Ты ж, хто застаўся тут, застаўся назаўсёды у магілах. Гэтак нямецкія нацысты перакрэслілі цывілізацыю, што праіснавала ў нас паўтысячы гадоў, стаўшы неад'емнай часткаю самой беларускасці. Зусім невялікая частка беларускіх жыдоў была эвакуяваная ў глыбіні савецкай Еўразіі. Тых, хто вярнуўся сюды па вайне, было зусім няшмат. Людзі не хацелі вяртацца ў вусцішныя ўспаміны. Таму па вайне ў Беларусі з'явіліся жыды з Украіны, рассіі прыбалтыкі, якія не маглі быць носьвітамі старых тутэйшых традыцый. Адначасова з колькаснымі адбыліся змены якасныя. Паваенныя жыды былі ўжо часткаю савецкая інтэлігенцыі. У 1959 годзе жыдоў у БССР стала 150 тысячаў чалавек. І гэта была самая вялікая паваенная лічба. Бо пачынаючы з 70-х, спачатку павольна, а пасля ўсё больш хутка яны пачалі пакідаць Беларусь, ад'язджаючы цяпер з краіны саветаў у вольны свет. На прадвесні беларускай незалежнасці у 1989 годзе іх было ўжо 112 тысячаў у два разы менш нават за украінцу. Незалежнасць беларусы не прынесла чакана жыдоўскае адраджэнне. Гэтым разам іх пагнала з нашай краіны ўсё разам радыяцыя, эканамічны крызіс і доўгачаканая свабода выбару. Ужо сёння дэмографы і сацыёрагі прагназуюць, што жыдоў беларусі засталося блізу 30 тысячаў. Сергей Харэўскі распавёў пра дынаміку змяншэння жыдоўскага насельніка грамадства беларусі у двадцатым стагоддзі магчыма варта было б дапоўніць гэтую статыстыку лічбамі апошняй вайны геноциду у выніку якога ці не ля кожнага беларуска горада і мястэчка паз'яўляліся равы з многімі тысячамі забітых жыдоў аднак статыстыка гэта вядома не ўсё звернемся да таго як фармаваліся дачыненні жыдоў і беларусаў у апошнія гады у на прыкладзе севярына вяткоўскага хтосьці аднойчы параўнаў свядомых беларусаў з жыдамі маўляў гэткая ж культурная меншасць параўнанне прымусіла задумацца калі я на пачатку девяностых пачуў песеньку андрэя мельнікова пра гэбрайскі швадрон дык быў здзіўлены з двух прычынаў па-першае з таго што і у нас было сваё антыбальшавіцкае змаганне за незалежнасць а па-другое з вобразу ваякі жыда які ліха махае шабляй У абодвух выпадках інфармацыя пярэчыла савецкаму школьнаму вобразу панаркоўных прыгнечаных людзей. Упершыню непрыгнечаных узброеных жыдоў я пабачыў у тэлепраграме время, але ж гэта былі ізраіліцяны. Што да непрыгнечаных беларусаў іх я пабачыў значна пазней напрыканцы 80-х, затое не ў тэлевізары, а ў жыцці. Як усе савецкія акцябраты я ўжываў слова жыт як сыноім скнары, вядома у расійскай версіі як большасць са здзіўленнем даведаўся, што гэтае слово мае нацыянальную афарбоўку. Але ў чым сакрэт доўга не мог уцяміць. Бо ж мой аднакляснік жыт размаўляў як усе, насіў піянерскі гальштук як усе, кідаўся сняжкамі як усе. Колер валасоў, дык у дзяўчынкі палістынкі, што вучылася ў нашай школе, яны былі яшчэ больш чорныя і курчавыя. Раскрыў таямніцу артыкул з энцыклапедычнага даведніка Беларусь. Сучаснае рассяленне яўрэяў мае дысперсны характар, асаблівых адрозненняў ад насельніцтва, сярод якога яны жывуць няма. Жыхары БСР прыблізна ў адзін перабудовачны час пачалі цікавіцца тымі самымі адрозненнямі, якія канчаткова губляюцца ў паваенны час савецкай індустрыялізацыі. Мяркую, тады шмат хто з жыдоў пакутаваў ад сваёй спадчыннай картавенкі, таксама як беларусы ад спадчыннага чэкання ды іншых нацыянальных анахранізмаў. Ці думалі тыя жыхары БСР, што іхныя ўнукі пачнуць упарта вывучаць анахранічныя мовы, кніжкі, песні. Як бы там ні было, жыды з Беларусі з'ехалі. У адной спрэчцы мне талдышылі пра тое, што жыды пазаймалі ўсе кіруючыя пасады ў культурных установах. Я сказаў, што ўсіх з'ехаўшых жыдоў памяняў бы на прыехаўшых расейцаў. Пазней я зразумеў, што не зусім быў шчырым. Я казаў пра тых жыдоў, што мелі свае адрозненні, а значыць паважалі нашыя. Ці можна вінаваціць чалавека за жаданне з'ехаць з беднай краіны, дзе пануе дыктатура у багацейшую, дзе слова жыт азначае толькі адно нацыянальную прыналежнасць. Я далёкі ад думкі, што большасць беларускіх савецкіх жыдоў ехала ў Ізраіль з прычыны сваёй вялікай нацыянальнай свядомасці. Але Прыяцель жыт, які калісьці ў коўні ўпершыню загаварыў па-беларуску, бо не хацеў перад еўрапейскімі літоўцамі выглядаць цалком, распавёў мне такую гісторыю. А свой шок, калі ў першы тыдзень прыбывання ў абяцанай яму зямлі у невялікай краме ў хайфе, убачыў плякат. У нас можна казаць па-беларуску. Гаспадыня крамы аказалася былой настаўніцай белмовы з бабруйску. Яны сустрэліся як суайчыннікі за мяжой Дарэчы, прыяцель стаўся грамадзянінам Ізраілю, але вярнуўся жыць у Беларусь на радзіму. У адрозненне жыдоў наша абяцаная зямля ляжыць у нас пад нагамі, і беларусамі мы можам быць толькі на ёй. І калі ў нашых крамах з'явяцца шыльдачкі, кажыце па-беларуску, вернуцца і нашыя жыды, вернуцца на радзіму. І тое, што распавёў Северын Квяткоўскі, таксама яшчэ не ўсё ў дачыненнях беларусаў і жыдоў что такое антысемитизм або просто кажучи не любовь Откуль это возникает и на чем трымается? Я попросил выказать уластную думку про это человека с немалым житевым досведом, давнего автора нашей Нивы, мастака Олега Облажея. С ягоным текстом вас знакомит Вольга Короткевич. Гэтым летом мне довелось гостевать у Польши, у директора досить буйного музея. Каб зрабіць яму штось прыемнае, я прапанаваў намаляваць ягоны партрэт на памятку. Падчас працы, калі я старанна выточваў алоўкам старэчы порысты нос, дабрадушныя бляклыя вочы пад набраклымі павекамі, мы, вядома, гаварылі аб розных справах. Пан дырэктар скардзіўся, што жыццё ў Польшчы нялёгкае. Рэформы ідуць як па смале і назваў прычыну. Жонт мамы за жыдзоны. І пачаў пералічваць, хто з ураду ёсць жыт альбо паўжыдак. Вочы пана дырэктара ўжо не здаваліся мне такімі добразычлівымі. І той партрэт я так і не скончыў. Мой натуршык быў вельмі набожным чалавекам і вельмі ганарыўся, што ў ліку самых паважаных людзей гораду ён уключаны ў дэлегацыю для вітання Яна Паўла другога. Справа была якраз падчас візыту папы. А мне карцела сказаць яму, што ў Польшчы не толькі ўрад за жыдзоны, але і сама крулёва польскі, матка боска, таксама жыдоўка і стары ды новы запавет зажыдзоны пад завязку. Зрэшты аб нацыянальнасці асобаў, якім пакланяюцца, забываюць не толькі вернікі. Не менш забаўна выглядаюць антысеміты камуністы, калі ўзяць пад увагу пяты пункт іхнага галоўнага прарока. Дзе ж усё-ткі галоўная прычына, дзеля якой іх так не любяць. Ясна, антыхрысты, хрыстапрадаўцы. Але вось Сталін антыхрыст, якога пашукаць. А якая любоў у народных тоўшчах, фоткі на лабавым шкле, партрэты ў дрохкіх старэйшых руках на розных пікетах. Іншыя яны ергешуць на сваёй мове, пейсы носяць і ўвогуле пішуць кручкамі, ды яшчэ справа налево. Але ж вось татары таксама не нашыя. Бажніцы свае маюць ды выглядаюць не па-славянску. Але няма да іх гэткай усеабдымнай непрыязі. Да таго ж бальшыня габрэі ўжо ані на ідыш не гавораць, ані ў сынагогу не ходзяць, знешні каторга не пазнаеш. Прычынаў антысемітызму шмат. І ўсё ж, на маю думку, асноўны рухавік яго, нізкая подлая зайздрасць замяшаная на комплексе непаўнавартасці так я не чытаў вашага пастернака пляваў я на вашыя сімфоніі я п'ю гарэлку дагуляю карты затое я не жыт пархаты мы не можемм дасягнуць іхнага багацця апусцім іх да свайго роўню пагромамі мы не можемм абгрунтаваць перавагі сваёй расы учынім ім генацыд Быў там габрэйскі народ абраны Богам ці не, хто ведае. Але тое, што бадай ніякі іншы народ не можа пахваліцца такой колькасцю таленавітых людзей ва ўсіх сферах дзейнасці, відочна. Ды гэта ж несправядліва, нешта тут нячыста, яны проста заціскаюць, абкрадваюць нас і прычыны нашай нэнзы яны. Выходзіць у ролі першапрычыны ўсіх бедаў жыт, сапраўды вечны. І калі б яго не стала, давялося б кагось прызначаць выконваць ягоныя абавязкі. А таго набожнага пана музейнага дырэктара хацелася папярэдзіць будь пані асцярожным святы пётра які мае ключы ад райскай брамы зусім не славянін ольга караткевич пазнаёміла вас з тэкстам алега аблажея острая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. якая стала нагодаю для сённяшняй перадачы я маю на ўвазе змяншэнне жыдоўскага насельніцтва ў беларусі до 30 тысяч пры ўсіх наступствах такого змяншэння для беларусі яшчэ не значыць что жыды зніклі ўсе яны ёсць і наладжваюць сваё беларускае жыццё беларусь без жыдоў і беларусь без беларусаў прыблізна гэткую тоеснасць выснаваў андрей дынько калі я попрасіў яго зрабіць невялічкі агляд цяперашняга жыдоўскага жыцця ў краіне беларускае зямляцтва ў ізраілі мае 25 філія ў розных гарадах яно больш шматлікае чым грамада жыдоўская тут у беларусе аднак большасць сяброў зямляцтва як і большасць тых што засталіся тут цяжка назваць жыдамі беларускімі беларускіх выбілі ў вайну а гэтыя прыехалі сюды пасля вайны і іхная беларускасць не большая, чым адэскасць адэскіх ці крымскасць крымскіх. Таму не трымаюць іх у Беларусі ні магілы дзядоў, ні жахі мінулага. Хоць можа засталіся цяпер якраз самыя нашы самыя незводныя жыды. У віцебску выдаецца цудоўны часопіс мішпаха, у якім друкуюцца беларускія жыдоўскія інтэлектуалы ад патрыярха літаратуры наідышы, гіршарэліса да ефіма гольбы што даўно жыве за морам. Рэдакцыя мішпахі знаходзіцца на вуліцы калгаснай 6. І ў гэтым ёсць свой цымас. Беларуская жыдоўская грамадка жыве незаўважным чужому воку паралельным жыццём. У гомлі праводзіцца фестываль інтэлектуальных і спартовых гульняў. У віцебску фестываль клубаў моладзі пурым шпіль. І дарэчы, у ягоных рамках конкурсы на міс Эстер і містера, містера Мардыхая. Менское объединение жидовской культуры, наидавнейшая суполка жидовской интеллигенции, пополняя библиотеку имя Изи Харыка. Алия рыхтуецца ў 15 ульпанах па вывучэнні іўрыту. У жаночым клубе тэйглах навучаюць кашэрнаму харчаванню. Увага, хлеб хлебазаводу нумар тры гатункаў барадзінскі, раўбіцкі і швіслацкі кашэрны. Ортодоксальные юдеи, излученные в 16 громадов, прогрессивные в 13. Менская э, громада прогрессивных выдает самую интересную, как для человека, что есть некошерная жидовских газета в Беларуси, это называется «Мезуза», накладом 299 особников. «Мезуза» мае додатки. Эмигрантский э, «Бецаута» вместе и литератский «Давар» слово – у беларусі выходзіць таксама месячнік э, друзья хаверін накладам три тысячи асобнікаў авіл вясна накладам две тысячи э, газета берега накладам целых пять тысяч і все яны друкуюцца ў друкарні мэджик дзе незалежныя беларускія выданні мы разам леў толстой пісаў жыт вечны ён увасабленне вечнасці і тое што жыдоў так паменіла ў беларусі Дык, э, гэта з той прычыны, што ў нашым жыцці паветры паменіла вечнасці. У гэтым корань нашай беды у нас паменіла вечнасці, а ў Ізраілі прыбавілася. За жыдоў, што займелі свой Ізраіль і за Ізраіль, што займеў нашых жыдоў, можна толькі пацешыцца. Гэта больш не слабасільны народ скрыпачоў і шахматыстаў. Ізраільскія дэсантнікі, танкісты даюць клятву на гары масадзя абаронцы якой зрабілі сабе смерць, каб не трапіць у рукі рымлянаў. Яны клянуцца словамі масада болей не ўпадзе ніколі. Беларусы не маюць такой традыцыі, як жыды. І спадзявацца, што беларуская мова паўторыць лёс габрэйскай не выпадае. І калі б нашы жаўнеры кляліся словамі хатынь болей не згарыць, это б толькі развярэджвала свежыя раны і замацоўвала наш комплекс ахвяры іншы шлях чакае нас. Жыццё беларускай культуры для большасці насельнікаў краіны таксама праходзіць незаўважна у далёкім паралельным вымярэнні. Толькі жыты жывуць тут ва ўнутранай эміграцыі, ведаючы, што недзе ёсць айчына, якую яны адзыскалі. А мы застаемся невядомымі на нашай не сваёй зямлі. А цяпер пяройдзем да агляду сённяшніх газетаў. Свежы нумар газеты берега паведамляе, што прайшлі перамовы з кіраўнікамі шэрагу калгасаў Беларусі наконт набыцця збожжа для выпечкі мацы шмура. Вытворчасць якой плануецца пачаць ужо ў студзені, пушчаным летась уход цэху па выпечцы мацы, які адпавядае ўсім нормам кашруту. Гэта ўсё на сёння. Шалома з расповеду Андрэя Дынько можа падацца, што жыдоўская грамада ў Беларусі зусім нікуды і не з'ехала. Няйначай адгукнуўшыся на заклік Віктара Шалкевіча не ўцякайце жыды. Але гэта не так. Беларускіх жыдоў няма і болей не будзе. Няма пакуль таксама і нас, беларусаў. Ад таго, што не стала іх яшчэ цяжэй стаць самімі сабою нам калі вы шукаеце ў менску асаблівая духоўнасці гораду і не знаходзіце калі вы спрабуеце адчуць дух вялікага княства і не адчуваеце калі у вас не заладжваецца гаворка с палякам літоўцам або украінцам я магу дапусціць за чаго гэта і якая звязка выпала з колішняя супольнасці іншага боку з жыдамі і яшчэ хіба з татарамі у гэткай разнастайнасці і побач з прыкладамі тыранічных дзяржаваў наша колішняе вялікае княства нагадвала амерыку часоў стварэння найстарэйшай у свеце канстытуцыі можа таму паўстаў у нашым краі ужо не надта зразумелы сёння феномен талерантнасці але іх няма няма і нас І калі яны з'ехалі з незапатрабаванымі ізумрудамі нашай супольнай духоўнасці, дык мы пакінулі сабе ад іх адно голы і ні на чым не ўгрунтаваны антысемітызм і калхозную беднасць духу. З тым і засталіся, бясконца задоўжыўшы свой шлях да саміх сябе. Статыстычны беларус не пачуваецца гаспадаром у сваёй краіне, бо жыве не ў Беларусі, а у чужой покинутой полосе оселости.